Negozioen dako giroa baiko jada oroa jipajaldean enpresen sortzea, euneko laue zemendatu da hilabete hauetan, bereziki zerbitzuetan, industriak aldiz, zailtasunak ditu beti krisiatik altsatzeko. Portuak eta aireportuen trafikoa positiboki baloratu ditu gambarak, aldiz keskak agerian eman ditu, iri erdiguneetako komertzioai begira. BABB, Ametsondo eta Berbada Ondreseko Ale Shopping, André presidentaren iduriko, gehiegi Nous avons aujourd'hui deux grandes surfaces commerciales, peut-être une troisième sur Ondre. Là, ça fait beaucoup. Nous sommes en situation de suréquipement commercial. Le gâteau, il n'est pas extensible. À force de réduire les parts, de diminuer les chiffres d'affaires, on est sur des prises de parts de marché. Inkesta batan arabera, berreon mila kontsumitzaile beharko dira, errentagarri izan diten gune hauek, 2008 bostean, hogeita bost mila igurikatuak dira. Komertzio gune handi hauen garapena azken bost urteetan izugarria izan dela erreten digu pantsua benboarek. Aspaliko otan errepikatzen dugu beraz, lantegi handi horiek behar dela neurtu, limitatu, mugatu. Guai badida 6 eo mila metrekare lasaltegietan, diela bost urte e, lau eo mila bakarrik, eh, behaz hemenatu da eunetadik berroita amar, eta gauza horiek badute mugabat. Ezin da ere hortan ere zeruraino joan. Hiri erdietako komertzioek haien estrategia aldatu beharko dute irauteko erraldoi hauan aintzinean, zerbitzuak eskeiniz, haiek bezala, André Garreta. Il faudra que les villes réurbanisent euh, les centres-villes et donnent un aspect euh, centre commercial à ciel ouvert avec les services qu'apportent des grandes surfaces, donc les orienter aussi sur euh, les commerces de centre-ville. Eta eri erdiko komertzioen laguntzeko, merkataleta eta Industria Gambarak tailerak antolatzen ditu, komertzioaren berbideratzea nola antolatu kosteko Merkatariekin.